I meant to write you sooner, but I just been busy. You said your girlfriend's pregnant now. How far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that. And here's an autograph for your brother. I wrote it on the starter cap. I'm sorry I didn't see you with the show. I must have missed you. Don't think I did that intentionally just to diss you. But what's you said about you like to cut your wrist too? I say that clown is all. Come on, how can bitch you? You got some issues, Dan. I think you need some counseling to help your from bouncing off the walls when you get down some. And what's about us meant to be together? That type that'll make me not want us to meet each other. I really think you and your girlfriend need each other, but maybe you just need to treat her better. Hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you, but stand. Why are you so mad? Try to understand that I do want you as a fan. I just don't want you to do some crazy. I seen this one on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk. And she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was it was you. Damn. Eminem, qu'est-ce que c'était bon ce son là Eminem avec euh, Dido, on va l'écouter Stan à l'instant sur Skyrock, on est jeudi aujourd'hui, jeudi 28 juillet, il est 5h59, bonne matinée, bon réveil à l'écoute de Skyrock on espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est le morning euh, rap RB hein, comme tous les matins, toute cette semaine, entre 6h et 9h, on se fait plein de sons, on se fait plein de cadeaux aussi avec euh, la roulette qui va tourner. Et avant de débuter l'émission, bah, on va dire que l'émission débute même déjà avec Rémi pour l'actu, le sport et la météo. Salut Rémi, comment ça va bah, ça va comme d'hab, on est là. Alors la météo, ça dit quoi là aujourd'hui en France, le temps bah, La France, elle a un petit peu coupé en deux aujourd'hui. Hein. Des nuages et parfois de la pluie sur le nord-ouest. Des orages sont même prévus au nord de la Loire. Euh, et ils seront d'ailleurs, euh, il y aura aussi des nuages très menaçants là sur, sur la Bretagne aujourd'hui. Partout ailleurs, et eh ben, ça reste euh, agréable. Le soleil fera de belles apparitions. Les températures pour ce matin, on a 14 degrés à Caen, 15 à Nantes, 16 du côté de Poitiers, 16 également à Lille et à Strasbourg, 17 à Bordeaux, 18 à Lyon et à Paris, 21 à Toulon et 22 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 16 euh, à Cherbourg, 21 à Caen, 23 à La Rochelle et à Lille, 24 à Beauvais, 25 à Chartres, 26 à Paris, 27 à Clermont-Ferrand, 29 du côté de Carcassonne, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Perpignan et 34 à Avignon. La qualité de l'air, euh, c'est plutôt bon aujourd'hui. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Annecy, Toulon, Nice Sébastien. Bastia. Ken Jones a écouté avec Don't Mind, c'est juste après l'actu maintenant, il est 6h pile. L'hommage rendu hier à Jacques Hamel en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus de 1500 personnes ont assisté à la cérémonie François Hollande était sur place, tout comme les anciens présidents Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Sur le terrain, l'enquête se poursuit pour identifier le second terroriste. La police suspecte un jeune homme de 19 ans, originaire de Savoie, et qui avait été fiché S récemment. Plusieurs perquisitions ont été menées à Aix-les-Bains. Daesh a publié une vidéo où l'on voit deux hommes qui sont présentés comme les terroristes qui prêtent allégeance à l'organisation. La marche blanche prévue aujourd'hui <clears throat> à Saint-Étienne-du-Rouvray est annulée pour des raisons <laughs> de sécurité. Un service d'ordre qui n'était pas sous-dimensionné à Nice au soir du 14 juillet, c'est le constat du rapport de l'IGPN qui a été remis hier. La patronne de la police des polices estime que les polémiques sont le fruit d'une mauvaise compréhension. Le président de la région PACA, Christian Estrosi, avait évoqué un mensonge d'État. La grève qui se poursuit chez Air France, ce sont les hôtesses et les stewards qui sont mobilisés depuis hier pour peser sur les négociations d'accords d'entreprise. La compagnie a publié ses prévisions pour aujourd'hui. 80% des vols maintenus encore de vision sur ce week-end avec euh, le traditionnel chassé-croisé entre Juilletiste et Haussien. C'est l'annonce qui fait trembler le gouvernement depuis quelques heures. et SFR pourrait réduire ses effectifs euh, d'un tiers l'an prochain. Annonce faite au syndicat directement par la direction. 5000 euh, emplois sont menacés. Le patron Patrick Dailly estime que l'entreprise est en sureffectif et qu'une réorganisation est nécessaire. Du sport et du foot, mauvaise performance pour Monaco. Hier soir, on jouait dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Champions League. Défaite des Monégasques 2-1 sur la pelouse du Fenerbahçe. Euh, tout reste possible sur le Rocher mercredi prochain pour le match retour. Et puis le PSG qui s'offre une victoire de prestige à 15 jours euh, de la reprise de la Ligue 1. Les Parisiens continuent leur préparation aux États-Unis. Ils ont battu le Real il y a quelques heures. La victoire 3 buts 1 avec un doublé signé Thomas Meunier. Bon, maintenant faire la même mais en match officiel cette fois. Ah, ça serait bien, ouais. Ça serait pas mal euh, en Ligue des Champions notamment. Rémi, tu reviens dans une petite demi-heure maintenant. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure vers 6h30. Là, il est 6h02 sur Skyrock. Allez, bonjour tout le monde. Courage, je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à vous réveiller en ce moment pour aller aller bosser, peut-être déjà au taf, dans les voitures, un peu partout, avec euh, le morning, rap RB pour euh, vous accompagner là tous les matins, toute cette semaine, entre 6h et 9h, avec les cadeaux, aussi la roulette hein, qui va tourner avec euh, dedans la compile Planète Rap 2016, plus l'enceinte Monster Backfloat c'est l'enceinte flottante qui vaut 200 euros. Franchement, elle déchire l'enceinte, on va vous la filer avant 9h du mat sur Skyrock. Et puis lui aussi déchire. c'est un des titres de l'été d'ailleurs avec Justin Timberlake notamment. Ken Stop de Feeling. Justin, on écoutera là un petit peu plus tard. lui s'appelle Ken Jones. Il vient de, de Floride et euh, son titre s'appelle Don't Mine. telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson.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 for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade. Her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson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 said, Konnichiwa. She said, them my French. I said, Bandu Mara. Then she says I pass it And I said, I Nabule. No matter where I go, go. You know I love her more She said, Hola, come on, stop. She said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bandu Mara. Then she says I pass it And I said, I Nabule. No matter where I go, You know I love them all. Le morning rap R&B 6h-9h sur Skyrock Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du gal en train de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore des boules sur la piste danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu vas la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Elle n'aura pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic et ça c'est minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place tu rêves, des fous Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. Skyrock et Alonso avec Binta. Nouveau, nouveauté, nouveau son. Nouveauté Skyrock. Soccer for Pain. Voici Lil Wayne avec Wiz Khalifa. I torture you. Take my hand through the flame. I torture you. I'm a slave. Do you get pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. No pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I torture you. Take my hand through the I you. I'm a slave to I'm Pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain at it with my homies. It don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team. We the illest on the scene. I've been riding around the city with my squads. I've been riding around the city with my squad. We just posted getting crazy. Living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up. Cause I know what we've been loyal, we've been fan. We the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope. I see my enemy like, what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload load up, I know what up, I know what up. I torture you. order to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads, so I don't fear shit for tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting in. Getting in, getting in, getting in. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. le morning rap R&B. R&B. 6h, 9h sur Skyrock. C'est Jojo Joule sur Skyrock. Rap R&B non-stop. C'est Jojo Joule sur Skyrock. Rap R&B non-stop. C'est vrai, faut que je les raisonne. veux pour mes potos Et je pense qu'ils peuvent pour moi À tout moment je peux sauter Je prends la vie comme un tournoi Tu veux t'évader partir de là Alors imagine-moi Je pense même plus à verser des larmes Je fais que t'as fait comme un chinois Et Jules sur Skyrock avec Emotions. Ça c'est Beyoncé. On va l'écouter bientôt avec Cold Up. Dans le morning rap RB sur Skyrock et juste après Beyoncé. Et aussi avec Je m'en fous. Ah non, ça c'est pardon ça. Ah bah d'ailleurs pardon. <laughs> Oui pardon, je me suis trompé d'extrait. C'est pas le bon Ritza qu'on va écouter. Ça, c'était euh, bah, l'ancien quand vous jouez sur Skyrock. Là. Pardon de, de Ritza, c'est euh, bien, je m'en fous, hein, qui arrive dans un instant. On est jeudi aujourd'hui. Skyrock Sky, t'offre ta toute nouvelle compile Planète Rap 2016. Planet, Rap. 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Avec le nouveau Jules, Maître Gims. Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Sur Skyrock. Tips Harmony. Designer. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Rap. Rap. 2016, la compile officielle pour un été. promis sur le rap, pa, pa, pa, Roulette 720 65 centimes plus coup d'un SMS. Independence Day Résurgence. Cet été, les aliens reviennent sur Terre et cette fois. Pourquoi ils hurlent Ils ne hurlent pas, ils fêtent leur retour. On est vraiment prêt à les accueillir. On a des flingues extraterrestres Independence Day Résurgence. On sera toujours partant pour aller cacher de l'alien. À découvrir en 3D, actuellement au cinéma. morning rap R&B. 6h-9h sur Skyrock. Avec un son de PNL tout de suite. Je suis QLF avant d'écouter Beyoncé avec Hold Up et ça aussi avec Je m'en fous. On voyage. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille pourquoi je déraille. Perdre lunettes sur le sel Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip, on les met en sueur. Et lendemain dans le père, t'entends du PNL. T'entends du PNL. Dans le ou dans ville, on navigue. La jungle, elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires, du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein, tu touches, on touche le salaire. quoi, on fait ce qu'on peut, toi reste en chien, toi reste en chien. majeur traverse le ciel, on voyage. Je m'en bats les couilles, je suis que sur une plaquette taille Je sais pas pourquoi je déraille On voyage Je m'en bats les couilles, je suis fire Je que sur une plaquette ailleurs Je sais pas pourquoi je déraille Suce-moi, merci d'avoir douté de moi prends mon oseille, je chante, je me casse de bois. Elle est sombre, elle est timide. Ce soir, la lune rouge. J'pète pète Max vers Itachi. Putain, c'est de la monnaie, j'ai pas de monde j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des baisous Même adresse, personne ne nous enquête. Personne ne nous Dans, le vide, je vois le monde Le monde en entier. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. The morning. morning. Le morning rap et R&B. Wake up. Wake up. 6h, 9h sur Skyrock. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Up down. They don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or like being walked all over lately, walked all lover lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still like that moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I keep the top tier, five star. Sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood. Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up, what's up, what's up? I hop up off my bed and get my swag on.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 finalement, je m'en fous.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 sur Skyrock avec euh, son tout dernier son à 6h28 en ce jeudi. On est le 28 juillet là aujourd'hui. Le morning, Rapper NB continue euh, juste après un point sur euh, l'actu, le sport, la météo. Avec comme chaque matin, toute cette semaine, et j'ai envie de dire même pas toute l'année d'ailleurs, <laughs> Rémi qui est là. Ça va Rémi Ouais, on est là. Hein. Bon, il y aura des, vacances un petit peu quand même. Hein. Ah bah oui, ça y est, samedi. Hein, samedi c'est les vacances. Après c'est Jules qui vous allez retrouver. Jules. Jules, c'est le, vrai Jules, le Marseillais quoi. Ah ouais, bah attends, tu crois quoi <laughs> Attention, surprise. Peut-être donc la semaine prochaine aux infos. Rémi, on commence par le temps là aujourd'hui, ça dit quoi La France coupe un petit peu en dos aujourd'hui. Des nuages et parfois de la pluie sur le nord-ouest. Des orages sont même prévus au nord de la Loire et les nuages seront particulièrement menaçants sur la Bretagne. Partout ailleurs, et eh bien, ça reste agréable. Le soleil fera de belles apparitions. Les températures ce matin, on a 14 degrés à Rennes, 15 à Saint-Etienne et à Rouen, 16 à Lille et au Mans, 17 à Toulouse, 18 à Lyon et à Paris, 21 à Bastia et 22 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Cherbourg, 21 à Caen, 23 à La Rochelle et à Lille, 24 à Beauvais, 25 à Chartres, 26 à Paris, 27 à Clermont-Ferrand, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Perpignan, et 34 du côté d'Avignon. La qualité de l'air qui est plutôt bonne aujourd'hui. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Annecy, Toulon, Nice et Bastia. Dans un instant, petit tour à Ibiza. I Ibiza. Mike Posner, c'est juste après l'actu, 6h29. L'hommage rendu hier à Jacques Hamel en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus de 1500 personnes ont assisté à la cérémonie. François Hollande était sur place, tout comme les anciens présidents Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Sur le terrain, l'enquête se poursuit pour euh, identifier le second terroriste. La police recherche un, un jeune homme de 19 ans, originaire de Savoie et qui avait été fiché récemment. Plusieurs perquisitions ont été menées à Aix-les-Bains et trois de ses proches sont en garde à vue. Daesh a publié une vidéo où l'on voit deux hommes qui sont présentés comme les terroristes et qui prêtent allégeance à l'organisation. La marche blanche prévue aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Rouvray est annulée pour des raisons de sécurité. Une enquête ouverte à Toulouse, une mosquée en construction a été ravagée par un incendie sur la commune de Muret. Des traces d'effraction ont été constatées. L'incendie volontaire ne fait aucun doute selon le procureur. Un rendez-vous chez le médecin qui coûtera bientôt plus cher. Les discussions sont toujours en cours euh, chez les syndicats généralistes, mais on se rapproche d'un accord. L'assurance maladie a proposé hier une augmentation de 2 euros par consultation à compter euh, du 1er mai 2017. Elle passerait donc de 23 à 25 euros cette consultation, une demande des médecins depuis euh, de nombreux mois. Selon lui, elle est la personne la plus qualifiée à s'être jamais présentée à une élection présidentielle américaine. Son discours était attendu. Il a eu lieu cette nuit. Barack Obama s'est rendu à la convention Démocrates réunis à Philadelphie pour adouber Hillary Clinton. Le président que le parti euh, euh, va mener, hein, son ex, le, enfin le président estime que le parti va mener son ex-secrétaire d'État à la victoire et que la candidature de Donald Trump est dangereuse. Il a rappelé le parcours du milliardaire et les nombreuses polémiques qui en découlent comme des procès à répétition et des fermetures d'entreprises. Du sport et du foot, mauvaise performance pour euh, Monaco. Hier soir, on jouait dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Défaite des Monégasques 2 1 sur la pelouse du Fenerbahçe tout reste possible sur le Rocher mercredi prochain pour le match retour. Le PSG qui s'offre une victoire de prestige à 15 jours de la reprise de la Ligue 1. Les Parisiens continuent leur préparation aux États-Unis. Ils ont battu le Real Madrid. Victoire 3 buts 1 avec un doublé signé Thomas Meunier. Et puis dans la série match amico deux autres résultats à vous donner. Toulouse a largement dominé Montpellier hier soir à Rodez. Score final 3-0. Victoire plus courte mais victoire quand même pour les hommes de René Girard. Les Canaries nantais s'imposent 1 à 0 contre l'Orient. Merci Rémi. Retour euh, dans euh, moins d'une demi-heure.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 在做，在做。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 R&B. R&B. 6h 9h sur Skyrock. Oh non. Ah ouais. Non non. J'aurais pas trop là mais tu sais je t'aime bébé. On a grandi mal, c'est la faute à la télé pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. j'serai partout, tant tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos photos portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je toujours te faire rire. Je toujours te faire crier, je serai toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô, maman. T'es travail J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô, maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô, maman ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman J'aime pas tes rides tes cheveux blancs, allô maman Je crois que t'as besoin, de repos, allons-nous-en Je ni trop lâche, ni mort pour ma franchise Ville avant l'âge, je reçois que des éloges mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse La nuit, je me réveille en âge, Sûrement noyé par mes torts Noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir Là, je partout, toi tu m'inspires Mais t'es plus là Bébé, toutes les thèses de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. maman, allô maman. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs Allô maman, je crois que t'as besoin Repos, allons-nous-en J'aurais pas tout fait pour te perdre Mais je t'ai perdu, heureusement Que j'ai pas tout fait pour te plaire C'est hyper dur, mais au fond Tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles Encore une fois, j'me dirais que je n'ai que ma mère Allô maman, ça va pas fort J'ai perdu du temps, allô maman J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. Bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. J'crois que t'as besoin, j'crois t'as besoin. Repos, allons-nous-en. Ouais, maman, ça va? plein de travail. Pardon. Skyrock, Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock shake that thing, miss. Can I, can I shake that thing, miss? I'ma better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get drunk up, percolate anything you want. Because it's hostility if I don't take pity. More to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electric. us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them can't vex with us. From the day my the tension, girl. Run the program, just go up in it. Yo, have a good time, girl. Free up on your mind, can nobody care. This your man won't let it. Cause you are the number one, girl. Wave your hand, make them see the wedding band. Yo, sexy ladies want power with us. You the car with us, them not war with us. You the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my band tight, night my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's a good, girl, turn me on Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get drunk up, percolate anything you want. For call it oscillate if I don't take pity. Want to see you get live when the rhythm hit a ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can tell you nothing cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them not war with us. In the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my bond ignite my flame Girl, I call my name and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I earn them on, let's get it on, let's Donna, shake that thing, yo. Annabella, shake that thing, Miss Donna, Donna, yo. Miss Jody and the one named Rebecca, yo. Shake that thing, yo. Joanna, shake that thing, yo. Annabella, shake that thing, Miss Can I, yo. Hey, yo, from a girl, so then sexy ladies want part with us. You know, they car with us, them not war with us. You know, the club, them want flex with us. They get next to us, them not vex with us. From the day my tag, ignite my flame I call my name and it is my fame. It's a good girl, turn me on till I early morn. Let's get it on, let's get it on till I early morn. Girl, it's all good, just turn me on. Yo, sexy ladies want part with us. You know they car with us, them not war with us. You know the club, them want flex with us. They get next with us, them not vex with us. From the day my bond tight, I'm a flame. Girl, I call my name, yo, it is my fame. It's all good, girl, turn me on till I earn them Let's get it on, let's get it on till I earn them It's all good, just turn me on. Et plein de bons classiques, rap R&B pour euh, vous accompagner tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock avec Sean Paul, c'était Get Busy. Rihanna débarque dans un instant sur Skyrock avec Ouh Ouh Ouh This is what you came for. Il est 6h41 et euh, allez dans euh, quelques secondes là, dans moins d'une minute l'horoscope aussi de euh, ce jeudi. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet Rap 2016, plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. plus Signé Skyrock. Avec le nouveau Joule, Maître Gims. Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. premier sur SCH. FIPS Harmony. Designer. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compil Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Planète Rap. 2016. La compile officielle pour un été. Promets sur le rap. Roulette au 72020. 65 centimes plus coup d'un SMS. Et ça va tourner tout à l'heure sur Skyrock avant 9 h dans le morning à Rap RB. Il est 6h43. C'est parti pour l'Oscar l'horoscope. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Calvin Harris avec Rihanna, donc dans un instant, This is what you came for et l'horoscope de l'amour, hein, comme chaque matin, dans le morning de l'été, entre 6h et 9h, dans le morning rap RB, euh, votre puissance sexuelle sur une échelle et votre puissance amoureuse, sur une échelle de 0 à 5. Alors 0 là aujourd'hui, pour les vierges et les taureaux, la journée va être longue et ennuyeuse. N'attendez rien si vous êtes célibataire. 1. Pour les lions et les versos, les astres de l'amour ne sont pas avec vous aujourd'hui. Euh, couple, attention, risque d'engueulade. De Balance et euh, capricorne. Pas grand chose côté cœur. En revanche, vous serez chanceux. Un conseil, jouez 3 sur 5 pour les scorpions, les poissons. Vous vous sentirez beau ou belle, qui fait bien la journée. 4 sur 5 pour les sagittaires et les béliers. Entente parfaite si vous êtes en couple, célibataire, l'amour est partout autour de vous. Guettez bien tout ça. Et puis, 5 euh, sur 5 de puissance amoureuse. Pour les gémeaux et les cancers, tout le monde vous jalousera. Votre sexe à pile est au top aujourd'hui. 6h44. Allez, on écoute Calvin Harris là maintenant avec euh, Rihanna. This is what you came sur Skyrock. Bon réveil, bonne matinée, bon petit déj aussi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 don't see bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en panne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 de la rentrée avec Skyrock, hein, forcément. À Marseille, à Paris, Soprano sera en concert. On va l'écouter là avec euh, le diable s'habille plus en Prada. Et tiens, en parlant de la rentrée, elle a prévu de faire son retour aussi avec un nouvel album très attendu, La Belle Voix de Ali Shakiz. Ce sera son sixième album. On va l'écouter là dans un instant avec King Et puis juste après, je vous cale Vita et Jules. Le duo pour cet été, ça les dérange. Il est 6h51, tout ça à écouter avant 7h du mat. Concert Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 19 juillet au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti-World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. le Morning, morning. Le morning rap et R&B. 6h 9h sur Skyrock. Said I'd be gone by five. But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you? somebody like me, you must be too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed. you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Get an eye on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like me? 9 h sur Skyrock. R&B. Le morning rap et R&B. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop. On peut tous glisser. Y'a que Dieu qui sait. Je me quand j'en sais trop m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, je suis que on a rien à foutre. Pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler. La vie laisse les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. J'sais que ça les dérange, je que ça les dérange. J'sais qui passe sur mon dos. Nous, on marche à la parole. J'sais que ça les dérange, je que ça les dérange. J'sais qui passe sur mon dos. On en a rien à foutre. J'crois crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute ça parle ça rigole. On tient nos promesses, de parole Et qu'est-ce que ça peut te foutre Qu'est-ce ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous on marche à la

C'est sur la compile Planète Rap 2016 que vous gagnez là si vous faites tourner euh, la roulette euh, tout à l'heure. Et je vais lancer le top inscription euh, bah, dans l'émission avant 9h du mat sur Skyrock. Reste avec nous. C'est un bon anniversaire. On est jeudi là aujourd'hui, jeudi 28 juillet. Un hein. bon anniversaire à hein. Euh, il le petit message que j'ai repéré sur l'appli C'est Brian qui fête ses 19 ans là aujourd'hui. Brian en direct du, 04. On te souhaite un bon anniversaire. Brian il est pâtissier. Hier on avait plein de boulangers dans l'émission. Aujourd'hui Brian pâtissier donc qui nous écoute. Les boulangers, les pâtissiers apparemment sont nombreux le matin dites-nous tiens ce que vous faites euh, comme boulot. On fait une petite dédicace là en direct euh, sur Skyrock. Avant, on va faire un point sur l'actu, le sport, la météo, comme chaque matin, toutes les demi-heures entre 6h et 9h avec Rémi. Oui. Il est 6h59. On commence par la météo. Salut Rémi. Salut Mehdi. Bah la météo, c'est euh, un petit peu moyen aujourd'hui. Bon, le soleil va quand même percer, faire ah. de faire de belles percées un petit peu partout. Mais mais mais mais mais ah, on a quand même il y a un mais on a des nuages et parfois de la pluie sur le sur le nord-ouest et même des orages qui sont prévus au nord de la Loire et puis les nuages qui seront particulièrement menaçants aujourd'hui en Bretagne. Les températures ce matin, 14 degrés à Caen, 15 à Nantes et à Poitiers, 16 à Lille et à Strasbourg, 17 à Bordeaux, 18 à Lyon et à Paris, 21 à Toulon et 22 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 20 au Havre, 21 à Brest, 23 à Lille et à Rouen, 24 à Nantes, 25 à Bordeaux, 26 à Orléans et à Paris, 27 à Auxerre, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Montpellier et 35 du côté de Nîmes. La qualité de l'air, elle est plutôt bonne aujourd'hui. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Annecy, Toulon, Nice et Bastia. Ah oui, c'est à mon tour. Ah euh, <laughs> Drake, One Dance venir juste après l'actu 7 L'enquête qui se poursuit pour identifier le second terroriste. La police recherche un jeune homme de 19 ans originaire de Savoie et qui avait été fiché récemment. Plusieurs perquisitions ont été menées à Aix-les-Bains et trois de ses proches sont en garde à vue. a publié une vidéo où l'on voit deux hommes qui sont présentés comme les terroristes qui prêtent allégeance à l'organisation. La marche blanche prévue aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Rouvray euh, est annulée pour des raisons de sécurité. Un hommage a été rendu hier à Jacques Hamel en la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est le prêtre qui a été euh, égorgé. Plus de 1500 personnes ont assisté à la cérémonie. François Hollande était sur place, tout comme euh, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. Un service d'ordre qui n'était pas sous-dimensionné à Nice hier soir du 14 juillet. C'est le constat du rapport de l'IGPN qui a été remis euh, hier. La patronne de la police des polices estime que les polémiques sont le fruit d'une mauvaise compréhension. Le président de la région PACA, Christian Estrosi, avait évoqué un un mensonge d'État. La polémique arrive de Gier dans la Loire entre Lyon et Saint-Étienne. Le maire d'hiver droite annonce qu'il refuse désormais euh, tous les regroupements familiaux sur sa commune. De, euh, il estime que les individus de retour de Syrie risquent de s'amplifier dans les prochains mois. Euh, deux enfants percutés par une voiture alors qu'ils faisaient du vélo. Ça s'est passé hier soir à Vaux-en-Velin dans le Rhône. L'un des deux garçons est mort tandis que le pronostic vital de l'autre est engagé. Les circonstances du drame restent à déterminer. Du sport et du foot, ça s'est pas très bien passé pour Monaco hier soir. On jouait, vous le savez, dans le cadre euh, du euh, troisième tour préliminaire de la Champions League. Défaite des Monégasques 2-1 sur la pelouse turque du Fenerbahçe. Tout reste possible sur le Rocher mercredi prochain pour le match retour. Le PSG qui s'offre une belle victoire à 15 jours euh, du, de la reprise de la Ligue 1. Les Parisiens se préparent. Là, ils sont aux États-Unis. Ils ont battu le Real Madrid il y a quelques heures. Victoire 3 1 avec un doublé signé Thomas Meunier. Thomas Meunier qui est rentré bah, après que Thiago Silva se soit blessé dès la huitième minute. Il doit passer des examens complémentaires dans la journée. Et puis le mercato avec une info de taille qui est tombée hier soir et qui a surpris tout le monde. Tolisso, qui était annoncé du côté de Naples, restera finalement à l'Olympique lyonnais. Le milieu de terrain de 21 ans devait être transféré pour 37,5 millions d'euros. Naples avait mis le paquet, hein, surtout euh, quand le vent a commencé à tourner euh, pour Higuain. Bah, finalement, Tolisso reste à la maison. Bon, pas de nouvelles de la casette encore Non, bah pour l'instant, pareil. Hein, ils veulent garder absolument. Euh, ça va être un défeuilleton. Ça va être un ou le vendre très cher. Ou le vendre très cher. Il va falloir monter les prix. Ça va être un défeuilleton de l'été, tout comme On suit ça évidemment. aussi, Tous les matins sur Skyrock, puisqu'on est premier sur le foot, bien sûr. Ouais, on les news. <laughs> Retour euh, tout à l'heure, il est 7h02 euh, sur Skyrock. Alors, qui nous écoute Tiens, assistant 31 qui nous dit euh, dédicace à tous les assistants de direction qui se touchent la nouille à cause de l'inactivité estivale. Big up à Skyrock, merci à toi, assistant. Je travaille depuis 4h du mat, fabrication de fenêtres. C'est le message de Kevin, courage à toi, Kevin. très très tôt, hein, le, le, taf pour toi, Kevin. Dédicace à ceux qui bossent au CHU de Nancy. On nous écoute là, du côté de l'hôpital. C'est le message de, de Génie je suis manager à UGC Bercy. Euh, merci de passer euh, la matinée avec nous. C'est le message de Sarah. On te fait un bisou, Sarah. Avant dernier jour de taf, avant les vacances. C'est le message de, de Jess la Euh, je me lève à 5h45 pour aller bosser. J'ai que 15 ans. Je m'appelle Damien. T'as pas le droit de travailler, Damien, à 15 ans. C'est interdit, ça, je crois, normalement. Euh, dédicace au chauffeur livreur du 34 aussi. Euh, beaucoup de chauffeurs livreurs qui nous écoutent également tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. Le morning. Rapper NB pour vous accompagner avec plein de sons. Drake tout de suite. Voici One Dance, 7h03.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

dans la rue, elle t'abandonne sur la BO du film Camping 3, Maître Gims, on écoute avec euh, ma beauté sur Skyrock, il est 7h09. Euh, tiens, tout à l'heure je parlais de Damien à 15 ans euh, qui partait bosser, je disais mais on, peut pas bosser à moins de à 15 ans et Malia tiens qui arrive sur l'appli Skyrock FM qui dit bonjour, il est pas interdit de travailler à 15 ans avec une autorisation parentale. Bonne journée Skyrock, bah, bonne journée à toi Malia et merci pour ton petit message là que t'as envoyé sur l'appli Skyrock FM. Bah tiens justement si vous avez 15 piges, si vous avez trouvé du boulot à 15 ans, dites-nous ce que vous avez trouvé là si vous partez au taf, si vous vous avez euh, une autorisation parentale pour aller bosser cet été, euh, dites tout ce que vous faites, envoyez vos, messages là sur la piste Skyrock FM. Le son euh, continue, une petite dédicace aussi aux éboueurs, représentés par Géo et Yannick qui, sont au boulot là, en train de nous écouter. La suite du son, c'est avec 21 Pilots. Très très bon ce son. Après Stressed Out qu'on vous a fait découvrir, c'est Ride. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I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 I'm on my I've been thinking too much. Nouveau, nouveauté, nouveau son. Nouveauté Skyrock. Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais Je suis français. juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Le nouveau Black M, découvert en exclus sur Skyrock et on aura l'occasion à la rentrée de vous faire découvrir son euh, nouvel album dans un planète rap qui sera organisé avec Fred bien sûr entre 20 h et 21h. Black M avec euh, je suis euh, chez moi, vous êtes chez vous là pour beaucoup hein, au petit déj peut-être café, chocolaté, chocolat, thé, tout ça en train de vous préparer pour aller bosser. Il est 7h16, c'est le morning rap R&B tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock avec attention le tube de l'été. C'est lui. Justine Timberlake, on va l'écouter dans un instant avec Can't Stop the Feeling. Alors, palme, ok, maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos, ça <laughs> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin Je suis au top Regarde Flash Nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air Waouh Et j'ai tout commandé sur oscaro.com On va déchirer sur la côte, Martin Comme Flash McQueen et Martin, prenez la route des vacances avec Oscaro. Et en ce moment, Oscaro.com vous offre des centaines de cadeaux Disney Pixar Cars, des home cinéma, des lecteurs Blu-ray, des DVD, des appareils photo. Oh, les vacances commencent bien Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal dallers retour J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible les murs Boransta est à 229 euros au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA. Max a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's, alors il croit qu'il peut tout emporter, même ce titre de champion du monde de beatbox. Oui, mais Max, c'est chez McDonald's que tu gagnes tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. C'est pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués, comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat.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 can't stop them.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 inflation. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I believe every lie that I ever told. Paid for every heart that I ever stole. I played my cards and I didn't fold. Well, it ain't that hard when you got sold. Somewhere I heard that life is a test. I've been through the worst, but I still get my best. God made my mold different from the rest. Then he broke that mold, so I know I'm blessed. Stand up now and face the sun. Won't hide my tail or turn and run. It's time to do what must be done. Be a king when kingdom comes. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. I got all to your questions. I'll be the teacher, you could be the lesson. I'll be the preacher, you be the confession. I'll be the quick relief to all your stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? I'm a soldier Allo et Black sur Skyrock avec Deben 7h29, on est le 28 juillet aujourd'hui. Bonne matinée, bon réveil. Bienvenue si vous arrivez sur Skyrock en ce jeudi matin. À l'écoute euh, du morning, euh, rapper rap qui continue avec dans un instant designer Panda. Mais avant, un point euh, sur l'actu et puis le temps, avant de développer l'actu, le temps, l'actu avec Rémi. Salut Rémi. Salut Mehdi et la météo donc. Eh ben la France coupée en deux aujourd'hui, des nuages et parfois de la pluie sur le nord-ouest, des orages même prévus euh, au nord de la Loire et puis des nuages euh, très très menaçants quand même hein, sur la Bretagne aujourd'hui. Partout ailleurs, ça reste agréable. Le soleil fera de belles apparitions. Les températures ce matin, on a 14 degrés à Rennes, 15 à Saint-Étienne et à Rouen, 16 à Lille et au Mans, 17 à Toulouse, 18 à Lyon et à Paris, 21 à Bastia et 22 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Cherbourg, 21 à Caen, 23 à La Rochelle et à Lille, 24 à Beauvais, 25 à Chartres, 26 à Paris, 27 à Clermont-Ferrand, euh, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Perpignan et 34 euh, du côté euh, d'Avignon. La pollution aujourd'hui c'est plutôt bon, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Annecy, Toulon, Nice et Bastia. Designer Panda, c'est juste après l'actu, il est 7h30. L'hommage rendu hier à Jacques Hamel en la cathédrale Notre-Dame de Paris, plus de 1500 personnes ont assisté à la cérémonie. François Hollande était sur place tout comme les anciens présidents Nicolas Sarkozy et Valérie Giscard d'Estaing sur le terrain. L'enquête se poursuit pour identifier le second terroriste. La police recherche un jeune homme de 19 ans, originaire de Savoie et qui avait été fiché S là tout récemment. Euh, plusieurs perquisitions ont été menées à Aix-les-Bains. Trois de ses proches sont en garde à vue ce matin. Euh, Daesh a publié euh, une vidéo où l'on voit deux hommes qui sont présentés comme les terroristes qui prêtent allégeance à l'organisation. La marche blanche prévue aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie est annulée pour des raisons de sécurité. L'inquiétude en Martinique, un Marocain fiché S et assigné à résidence a disparu dans la nature. La gendarmerie le recherche activement depuis hier. Un appel à témoins a été lancé L'individu est soupçonné d'être lié à des responsables d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il était installé à Metz et avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international en 2009. La grève qui se poursuit chez France, ce sont les hôtesses et les stewards qui sont mobilisés depuis hier pour peser sur les négociations d'accords d'entreprise. La compagnie a publié ses prévisions pour aujourd'hui. 80% des vols maintenus. Pas encore de vision sur ce week-end avec le chassé-croisé traditionnel entre juilletistes et Haussien. Moins d'argent pour euh, Carlos Ghosn. La part variable du patron de Renault sera réduite de 20%. Décision qui fait suite à un vote négatif des actionnaires réunis en conseil d'administration il y a trois mois. Le salaire du PDG de la marque aux losanges ne baisse pas. Cela concerne euh, juste sa part de rémunération qui est conditionnée en fait à la performance de l'entreprise. La purge qui se poursuit en Turquie. 45 journaux, 16 chaînes de télévision contraints à la fermeture hier. 150 généraux et amiraux ont été limogés. Euh, conséquence de la tentative du coup d'État de l'armée le 15 juillet. Du sport et du foot, pas mal de résultats à vous donner. D'abord, euh, Monaco euh, qui euh, bah, n'a pas réussi à s'imposer hier contre Fenerbahçe en Turquie. On jouait dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Défaite donc 2 1 match retour mercredi prochain. Le Paris Saint-Germain, lui, bien sûr rassure. Hein, une belle victoire contre le Real Madrid en match de préparation du côté des États-Unis. 3 buts 1, doublé signé Thomas Meunier. petite inquiétude quand même du côté de Thiago Silva qui est sorti à la huitième minute sur blessure. Il va subir des examens supplémentaires dans la journée. Et puis deux matchs euh, Amico aussi à vous donner de résultats. Toulouse qui a dominé Montpellier 3-0 et puis euh, les hommes de René Girard, les Nantais qui s'imposent 1-0 contre l'Orient. Merci Rémi, à tout à l'heure 8h. Il est 7h33, on est le 28 juillet. Donc aujourd'hui jeudi, la roulette qui va tourner là tout à l'heure avec euh, l'enceinte Monster Backfoot c'est l'enceinte flottante qui vaut 200 euros à emmener là pendant les vacances. On vous la file avec la compile Planète Rap 2016 et sur la compile ça va tourner. Hein. Tout à l'heure avant 9h, restez avec nous. Et sur la compile, il y a ce carton US signé Designer. Voici Pordas. sur Skyrock. I got broads in Atlanta, just at the lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana the killers on the helmet. Legacies, family, Wayansies, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then the bullet, you bandit. Hope the killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards and the scammers. <laughs> Hitting the looks in the van. Legacy, family. Wayansies, look like a bandit. Going out like a Montana. Honey killers on the hammers. Legacy, thunder, icy, thunder, package swoop, Danny, saddle boat, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for grammy. Then they pull up your bandit, hope killers understand me. Hey! panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, chasing Dominus, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside the shoot, let designer, over to let shoot. They be acting rats, I know we clapping shoot. I be pulling my stuff in the finest shoot. I got plenty just off a Bugatti, but look how I try to Black and six, final. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the finest, No niggas, they come and kill you on the comma. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got people pull up and they get it. I got niggas, discount for digits. Say you make you a lot of money. No killers pull up in the end, baby. CTDD pull up in the killer, baby. Pull up, feel it, feel it, gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Big nigga pull up your bandit. Hope we killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted up being the fan. Credit cards and the scams, <laughs> Hitting the licks in the van. Legacy, fan. Why is he look like a fan, Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, fan. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Nouveau, nouveauté, nouveau son, nouveauté Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore des boules sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Et t'as donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Et t'as fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, Ce bout, on a perdu la nuit. te des sons rap français euh, qui euh, qui déchirent en ce moment. J'ai mélangé le, le, français et le déchire. Euh, les sons rap français qui déchirent. Donc Alonso avec Binta sur Skyrock. 7h40. On va écouter Drake avec Rihanna dans un instant pour Too Good. C'est pas tout, il y aura Jules aussi, le tout dernier qui s'appelle Mon Bijou. autre son, qui déchire. Rihanna, Jules, et puis l'horoscope à venir de ce jeudi. On est le 28 juillet aujourd'hui, 7h40. Alonso. Elle va te ça y est. nouvel album disponible. En concert au Dôme de Marseille le 26 novembre. Fanny gagner au jeu American Summer de McDonald's. Alors elle croit qu'elle peut tout réussir, même intégrer cette grande école de musique. Oui, mais Fanny, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août, voire règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Allez, bon réveil, bonne matinée, 7h41, c'est Skyrock et l'horoscope tout de suite. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Eh oui, l'horoscope de l'amour tous les matins dans le morning rap RB entre 6h et 9h avec euh, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. 0 là aujourd'hui. Pour les taureaux, les vierges, pas bien du tout donc. La journée va être longue et ennuyeuse. N'attendez rien si vous êtes célibataire. 1 pour les lions et les versos. Les astres de l'amour ne sont pas avec vous aujourd'hui. Euh, couple, euh, attention, risque d'engueulade. 2 sur 5 pour les balances et les capricornes n'a pas grand chose côté cœur. En revanche, vous serez chanceux. Un conseil, jouez 3 sur 5 pour euh, les scorpions et les poissons. Vous vous sentirez beau ou belle, qui fait bien la journée. 4 pour les sagittaires et les béliers, entente parfaite si vous êtes en couple. Célibataire, l'amour est partout autour de vous. Et puis 5 sur 5 euh, aujourd'hui en ce euh, jeudi 28 juillet. 5 sur 5 de puissance amoureuse pour les gémeaux et les cancers. Tout le monde vous jalousera, votre sexe à pile au top aujourd'hui. Dans un instant, on va écouter Jules, le tout dernier qui s'appelle Mon Bijou. Et voici le nouveau son de Drake avec Rihanna.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 nouveauté, nouveau son, nouveauté Skyrock. Tu peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. T'es mon bijou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. Dans mon bisou, oh, T'es mon bisou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. 63 sur Skyrock avec Rock From Home. Il est 7h52, et Ali Shakis qui arrive là avant 8h. Pour vous accompagner au réveil. Ou peut-être déjà réveillé. Le morning Rapper NB tous les matins, 6h-9h. Ali Shakis avec Kim Common est là-dessus dans un instant aussi. Il est 7h52. Skyrock, Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Les Trap 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé avec le nouveau Joule, Maître Gims. Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. premier sur SCH. Tips Harmony. Designer. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 2016. La compile officielle pour un été. promis sur le rap. Roulette au 72020. 65 centimes plus coup d'un SMS. Alors palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos, ça <gasps> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien, en ce moment chez Ikea, le cadre de Limalme 90 cm par 200 à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détail sur IKEA.fr. IKEA. Leader Price. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud J'aurais envie d'un bon melon bien frais. Pas de panique, Super Leader est là avec ses choix malins. Partons chez Leader Price acheter un melon origine France à 1,17€ seulement. Accrochez-vous à ma cape. Merci Super Leader. Jusqu'au 31 juillet dans votre magasin Leader Price, le melon charentais jaune catégorie 1 calibre 800 à 950 grammes origine France est à 1,17€ seulement. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Liste des magasins participants sur leaderprice.fr. R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire et incapable de voir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 The morning. Le morning. Rap and R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Said I'd be gone by five. But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. wanna love somebody like me, you wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. <laughs> nah, nah, nah, maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. you come? sur Skyrock avec Kim Command. Dans le morning, rap NB tous les matins pour vous accompagner entre 6h et 9h sur Skyrock. Il est 8h pile. On est jeudi aujourd'hui jeudi 28 juillet. Dans un instant, le top inscription pour faire tourner la roulette. Et avant, à faire un point sur euh, l'actu avec euh, Rémi en face de moi. Salut Rémi. Salut Mehdi. Et on commence par le temps. Ça dit quoi la météo Ah bah ça dit que la France elle est un petit peu euh, coupée en deux. Aujourd'hui, on a des nuages et parfois de la pluie sur le nord-ouest, des orages qui sont même prévus au nord de la Loire avec des nuages particulièrement menaçants également sur la Bretagne, partout ailleurs. Ça restera agréable, moins que la semaine dernière, mais le soleil va. Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de hein, neige. Non, non, non. Il n'y a pas, jusque là quoi. <laughs> Pas de verglas et pas de neige, pas de tempête de sable, rien de tout ça. Non, le soleil fera quand même de belles apparitions et ce sera une journée relativement sympa. Les températures 14 degrés à Caen, 15 à Nantes et à Poitiers, 16 à Lille et à Strasbourg, 17 à Bordeaux, 18 à Lyon et à Paris, 21 à Toulon et 22 à Marseille. Dans l'après-midi, 20 au Havre, 21 à Brest, 23 à Lille, 24 à Nantes, 25 à Bordeaux, 26 à Orléans et à Paris, 27 à Auxerre, 30 à Marseille et à Lyon, 32 à Montpellier, 35 à Nîmes. La qualité de l'air qui est plutôt bonne aujourd'hui. Les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Annecy, Toulon, Nice Ken Jones avec Don't Mind à juste après l'actu, les 8h02. Du monde hier en cathédrale Notre-Dame de Paris pour euh, saluer la mémoire de Jacques Hamel, le prêtre qui a été euh, égorgé dans l'attentat terroriste de l'église de Saint-Étienne du Rouvray. Plus de 1500 personnes ont assisté à la cérémonie. François Hollande était sur place, euh, tout comme toute la classe politique, mais aussi les anciens présidents Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing sur le terrain. L'enquête se poursuit pour identifier le second terroriste. La police recherche un jeune homme de 19 ans, originaire de Savoie et qui avait été récemment récemment fiché S. Euh, plusieurs perquisitions ont été menées à Aix-les-Bains. Trois de ses proches sont d'ailleurs en garde à vue. Euh, Daesh a publié euh, une vidéo où l'on voit deux hommes qui sont présentés comme les assaillants qui prêtent allégeance à l'organisation. La marche blanche prévue aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Rouvray est annulée pour des raisons de sécurité. Un service d'ordre qui n'était pas sous-dimensionné à Nice au soir du 14 juillet, c'est le constat du rapport de l'IGPN qui a été remis hier. La patronne de la police des polices estime que les polémiques sont le fruit d'une mauvaise compréhension le président de la région OPACA, Christian Estrosi, avait évoqué un mensonge d'État. Une enquête ouverte à Toulouse, une mosquée en construction a été ravagée par un incendie sur la commune de Muret. Des traces d'effraction ont été constatées. L'incendie volontaire ne fait aucun doute selon le procureur. C'est l'annonce qui fait trembler le gouvernement depuis hier. SFR pourrait réduire ses effectifs d'un tiers l'an prochain. Annonce faite au syndicat directement par la direction. 5000 emplois sont menacés. Le patron Patrick Drahi estime que l'entreprise étant sur sureffectif et qu'une une réorganisation est nécessaire. Selon lui, elle est la personne la plus qualifiée à s'être jamais présentée à une élection présidentielle aux États-Unis. Son discours était attendu, il l'a prononcé cette nuit. Barack Obama s'est rendu à la convention démocrate réunie à Philadelphie pour adouber Hillary Clinton. Le président est persuadé que le parti va mener son ex-secrétaire d'État à la victoire et que la candidature de Donald Trump est dangereuse pour le pays. Il a rappelé le parcours du milliardaire et les nombreuses polémiques qui en découlent, comme les procès à répétition ou encore les fermetures d'entreprises. Du sport et du foot, ça s'est pas très bien passé pour Monaco hier soir. On jouait dans le cadre euh, du troisième tour euh, préliminaire de la Ligue des Champions. Défaite des hommes du Rocher 2-1 sur la pelouse de Fenerbahçe. Il faudra se reprendre mercredi prochain au match retour. Le PSG de son côté qui s'offre une belle victoire à 15 jours de la reprise du championnat. Euh, les Parisiens s'entraînent, se préparent aux États-Unis. Eh bien, ils ont battu la Maison Blanche il y a quelques heures, le Real Madrid. Belle victoire, 3 buts 1 avec un doublé signé Thomas Meunier. Thomas Meunier qui est rentré après la blessure de Thiago Silva dès la huitième minute là, les supporters du PSG tremblent. Eh oui, mais bon, normalement ça devrait aller. Des examens complémentaires seront faits dans la journée. Le capitaine devrait rapidement retrouver le terrain. Et puis du tennis avec la suite de l'Open du Canada. Gaël Monfils qualifié pour les huitièmes de finale. Le Français a remporté une victoire en 2-7, 7-6, 6-0 hier. Il affronte aujourd'hui David Goffin. Fin de parcours en revanche pour Lucas Pouille. Défaite contre Rajiv Ram en 2-7 également, 6-4, 7-6. Bon, on te retrouve tout à l'heure pour la dernière fois On alentours 8h30, Rémi. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, 8h04 sur ce On est jeudi aujourd'hui. Et on va faire tourner euh, la roulette euh, aussi avant 9h du mat d'ailleurs, top inscription. Hein. Vous pouvez commencer à envoyer euh, roulette dès maintenant au 7 20 20 avec la compile. Planète Rap 2016 a gagné la triple compile. Hein. Il, y a, trois CD avec tous les sons qui cartonnent que vous entendez tout au long de la journée. Et puis également l'enceinte Monster Back Float, c'est une enceinte flottante. vous pouvez emmener tout l'été là à la piscine, à la mer, sous la douche, à vos 200 euros et c'est cadeau avant 9h du mat. Allez, bonne chance pour les inscriptions. 7 20 20. vous envoyez votre message donc à euh, par, euh, par SMS, euh, vous envoyez roulette euh, au 720 et Ken Jones. À écouter tout de suite avec Don't Nine. Hola. Hola. Salut Ken Jones. Hola. Na. Et puis Necfeu juste après avec le s pour J'aurais pas dû. You telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson.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 for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson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 But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson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 Le diable me remet dans le mal Elle veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la white widow Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je Mais c'était pas la white widow j'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète. On avait tout pour être bien, mais je tentais déjà comme elle. Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète déconné, J'ai déconné, C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je pas mes peurs, Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on sait. Je sais que je vais recommencer c'est commencé Quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Et qui veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite il est 8h12 et on va écouter le Escrew, un des groupes de Necfeu, avec Necfeu hein, d'ailleurs qui, euh, qui pose sur ce son. C'était euh, J'aurais pas dû, DJ Khaled avec Drake, nouveauté Skyrock, For Free, c'est tout de suite enchaîné à Maître Gims juste après. Another one, another one, another one. We the best music, music, music. Major key, major key. DJ Khaled. I go on and on, can't understand how I last so long. once had a superpowers. Last 223,000 hours, and it's cause I'm off of CC. And I'm off the Hennessy. And like your boy from Compton said, you know this dick ain't free. I got girls that I should've made pay for it. Got girls that I should've made wait for it. I got girls that I cancel a flight back home. Stay another day for it. You got attitude on 9-9, yo. Pussy on agua, yo. Stomach on flat, flat, and yo Song, on, what's that? And, yeah, I need it all right now. Last year I had drama, girl, not right now. I would never go and chat, what we talking about? You the only one I know can fit it all in them. Man, I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fall for free? Uh, is it just me? Yeah, is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fuck for free. I know you working day and night to get a college degree. Bet nobody that you been with even know you a freak, right? You know you only do that with me, right? Yeah, double checking on you. You know I never put the pressure on you. You know that you make your own mind up. You know what it was when you signed up. Now you gotta run it up. I be out of words trying to sum it up. Girl, you throw it back like one love. Even let me slash on the tour bus. Yeah, I told her, her, but she don't do enough. Even though you in the hood, I'm still pulling up. Dip, dip, straight to your doorstep. This a real thing, can you feel the force yet? I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fall for free? uh, is it just me? Yeah, is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to another one, another one. They don't want me to have another anthem, so I made sure I got another anthem. Another anthem. Sweet the best OVO. Summer's ours. It always has been. Don't ever play yourself. <laughs> One shot for Future the Prince. One shot for 40. What's up, for Drake. Yeah, another one. Bless up. Rap, rap, R&B. Le morning rap R&B, 6h, 9h sur Skyrock.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 C'est sur la BO du film, Camping 3, le film qui cartonne hein, d'ailleurs au ciné, euh, les campings hein, qui cartonnent euh, en cette période estivale comme chaque été. Hein. D'ailleurs, petite dédicace si vous nous écoutez euh, depuis le camping, peut-être au réveil, peut-être pas encore couché. si c'est les vacances, là, 8h18, on est jeudi 28 juillet avec la roulette qui tourne. Vous envoyez roulette au 7 20 20 avec à gagner, on va faire tourner là, 29h du mat sur Skyrock avec à gagner la compile Skyrock Planète Rap 2016 et puis l'enceinte aussi Monster Backfloat, l'enceinte flottante. Pour la suite du son, écoutez. Rihanna. Rihanna qui s'échauffe. Pour son concert là, après-demain au Stade de France avec Skyrock. On va l'écouter avec Calvin et puis SCH aussi se prépare. Allô maman. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, hein, ça sent le roussillon. Le roussillon quoi le roux, si, yon patron, ça sent le roussillon. Ah, mais ça chauffe pour nous. En ce moment, le code de Roussillon rosé AOP passe de 1,99€ à 1,75€. Le code du Roussillon rosé AOP descend tout seul de 1,99€ à 1,75€. Mais il va encore faire un carton Quoi, patron euh, Vous en voulez un carton oh, Ça va pas, non Enfin, quand j'y pense, on est déjà tellement mal. Ah, très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au mardi 2 août. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Drake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 Bonjour Fabien, euh, j'ai la famille chez moi et j'ai pas assez de bière. Mais justement, j'en ai acheté chez Casino. Pour l'achat d'un pack de Cronenbourg, le deuxième est à moins 50%. Ah, oh, merci. Je vous les apporte, comme ça vous me présenterez votre famille. Euh, bon, d'accord. Jusqu'au 7 août, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un pack de 26 bières blondes Cronenbourg 25 centilitres, le deuxième est à moins 50%, soit 4,90€ au lieu de 9,80€. Avec Casino, prenez goût aux économies. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Alors c'est cool d'habiter seul Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés lits. En ce moment, le canapé convertible L'XL Mur Boransta est à 229 euros au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détail sur IKEA.fr. IKEA mystère, mystère auto. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, il l'avait en stock, il me l'a envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça, c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas C'est aussi pour les pros. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Les légendes du cidre. À l'apéro de l'an zéro, le cidre du roi Arthur s'était envolé. Hein, tout accusait ce fourbe de Jules César. Ah, c'est pas moi, j'avais poney. Mais arrête tes salades, César. Bon, j'avoue, je suis venu, j'ai vu, je l'ai bu. Mais Guenièvre sauva l'apéro. Elle avait des petites bouteilles de cidre au frigo. Doux, brut ou rosé, chacun son préféré. Pas touche, César. Aïe. Le cidre rosé, c'est pour mon Jules. Depuis ce jour, les petites bouteilles de cidre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 came for tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, partout, donc tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que j'en ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman J'crois que t'as besoin, de repos, allons-nous-en serais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à Là, je partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les thèses de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se Mais maman devait vivre mieux. Maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire, c'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles, encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman, je crois que t'as besoin, allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre dur, heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman, Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes tes cheveux blancs Alors maman crois que t'as besoin, crois que t'as besoin de repos allons nous Ouais ça va Je te rappelle après J'ai plein de travail SCH avec euh, Allo Maman sur la compile Planète Rap 2016. Qui veut la compile Qui veut l'enceinte euh, Monster Backfloat On file tout ça là dans euh, la demi-heure qui arrive. SMS 72020, vous envoyez roulette. Dans la demi-heure qui arrive, il y a l'horoscope aussi comme chaque matin. Entre 6h et 9h dans le morning rap RB, l'horoscope de l'amour. Là il est 8h29, on est jeudi aujourd'hui, jeudi 28 juillet. L'actu c'est tout de suite avec Rémi. Salut Rémi. Salut Mehdi. Et on commence par le temps, la météo avec ce qui paraît une France divisée en deux, c'est ça Ah oui, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui on a des nuages là et de la pluie sur le nord-ouest. Par contre, euh, des orages prévus au nord de la Loire euh, avec euh, des nuages bien bien bien menaçants aujourd'hui sur la Bretagne. Un petit peu de pluie aussi ce matin sur le sud-ouest, mais ça va se lever gentiment. Partout ailleurs, et eh bien ça reste agréable. Le soleil va faire de belles apparitions. Les températures ce matin 14 degrés à Rennes, 15 à saint etienne et à Rouen, 16 à Lille et au Mans, 17 à Toulouse, 18 à Lyon et à Paris, 21 à Bastia et 22 sur Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Dieppe, 19 sur la plage de Plosvet, 20 à Pornic, 22 les pieds dans l'eau à Lacano et à Royan, 23 sur la serviette de euh, Saint-Jean-de-Luz, 26 à 4, 26, 27 à la Grande Motte et 29 sur les transats de 7. La qualité de l'air qui est plutôt bonne aujourd'hui. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Annecy, Toulon, Nice Sébastien. Il est 8h30 tout pile. Dans un instant, on écoute Beyoncé. Là, c'est l'heure de l'actu. Et ça vient de tomber là, c'est le parquet antiterroriste qui annonce que le deuxième euh, tueur du prêtre euh, Jacques Hamel vient d'être identifié. Il s'agit Malik Nabil Petitjean. pas vraiment d'infos pour l'instant. Euh, on ne sait pas si c'est euh, la personne euh, qui habite en Savoie où il y a eu des perquisitions là cette nuit. Une personne donc qui était fichée récemment là, un jeune homme de, 19 ans à Aix-les-Bains. En tout cas, Daesh a publié une vidéo où l'on voit deux hommes qui sont présentés comme les terroristes qui prêtent allégeance à l'organisation. La marche blanche prévue aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Rouvray est annulée pour des raisons de sécurité. Le deuxième tueur dont on vient de parler là vient d'être donc formellement identifié par son ADN. On vous en dira plus dès qu'on en sait plus. En tout cas, hier, il y a eu un hommage rendu euh, au prêtre Jacques Hamel dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus de 1500 personnes ont assisté à la cérémonie. François Hollande était sur place, euh, comme les anciens présidents Nicolas Sarkozy et Valérie Giscard d'Estaing. La polémique arrive Rive de Gier dans la Loire entre Lyon et Saint-Étienne. Le maire d'hiver droite annonce qu'il refusera désormais tous les regroupements familiaux euh, sur sa commune. Il estime que les individus de retour de Syrie risquent de s'amplifier dans les prochains mois. La grève qui se poursuit chez France, sont les c'est les stewards qui sont euh, mobilisés depuis hier pour peser sur les négociations euh, d'accords d'entreprise. La compagnie a publié ses prévisions euh, aujourd'hui. 80% des vols maintenus. Pas encore de vision hein, sur ce week-end avec le chassé-croisé traditionnel entre juilletistes et haussiens. Un rendez-vous chez le médecin qui coûtera bientôt plus cher. Les discussions sont toujours en cours entre les syndicats généralistes, mais on se rapproche d'un accord. L'assurance maladie a proposé hier une augmentation de 2 euros par consultation à compter du 1er mai. passerait donc de 23 à 25 euros, une demande des médecins depuis de nombreux mois. Deux enfants percutés par une voiture alors qu'ils faisaient du vélo, ça s'est passé hier à Vaux-en-Velin dans le Rhône. L'un des deux garçons est mort tandis que le pronostic vital de l'autre est engagé. Les circonstances du drame restent à déterminer. Du sport et du foot, mauvaise perf pour euh, Monaco hier. On jouait dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Défaite des Monégasques 2-1 sur la pelouse du Fenerbahçe. Euh, tout reste possible sur le rocher à condition de gagner au match retour euh, mercredi prochain. Le PSG qui se rassure Belle victoire là contre le Real Madrid alors que les Parisiens sont en pleine préparation aux États-Unis. Victoire 3 buts 1 avec un doublé signé Thomas Meunier. Attention, attention, le capitaine Thiago Silva est sorti à la 8 minute sur blessure. Il doit passer des examens euh, complémentaires dans la journée. Deux résultats à vous donner de matchs amicaux. Toulouse qui a dominé Montpellier 3-0 et puis euh, les hommes de René Girard, les Nantais qui s'imposent à 1-0 contre Lorient. Enfin le mercato avec une info de taille qui est tombée hier soir et qui a surpris tout le monde. Tolisso qui était annoncé du côté de Naples reste finalement à l'Olympique lyonnais. Le milieu de terrain de 21 ans euh, devait être transféré pour 37,5 millions d'euros. Naples avait mis le paquet, hein, surtout quand euh, le vent a tourné euh, avec le départ de Huguen. Bon, les seules bonnes nouvelles, en fait, c'est le sport. Hein, oui, voilà, c'est ça. Et encore dans le sport, il y a la blessure Thiago Silva, il y a la défaite de Monaco. Bon, <laughs> Thiago Silva, ça devrait aller quand même. Ouais, on en saura un petit peu plus dans la journée puisqu'il a passé quelques examens. Exact. Demain, ton retour, Rémi Dès 6h, on est là. Ok, et 6h, 9h, le morning rap RB qui, bah, qui continue là maintenant sur Skyrock à 8h33 avec euh, la roulette. Je vous en parlais avec euh, l'horoscope également euh, qui se prépare et puis du son. On a plein de sons là pour vous accompagner au réveil tous les matins avec Beyoncé tout de suite. Voici Hold Up sur Skyrock. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Oh, I like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. it's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star, sexy loving in the car. Like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I <laughs> hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up, what's up, what's up? 6h, 9h sur Skyrock. The morning rap, R&B. Le morning rap et R&B. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. Tout le monde me regarde. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafé chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. y Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais Je suis français pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'il me trouve trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Black M à l'instant sur Skyrock avec Je suis chez moi. 8h40. Vous êtes chez vous tous les matins avec plein de sons rap R&B à s'écouter. Et Mike Posner qui arrive à Ituke Ibiza et dans moins d'une minute l'horoscope du jour aussi. On est jeudi aujourd'hui. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô jambon, euh, pardon, allô patron Bah non mais dis donc Ah bah oui patron, hein, mais c'est pas moi, c'est Lidl. En ce moment, les 6 tranches fines de jambon de Bayonne IGP Origine France, forcément, elles sont à 1,59€. Du vrai bon jambon de Bayonne à 1,59€ les 6 tranches Eh oui patron, hein, c'est du grand lard. Euh, euh, pardon, euh, du, grand art. <laughs> Patron Patron On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,59€ le paquet de 100 grammes, 15,90€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 2 août. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Alors, palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Oh, un an Waouh Ça fait plus de 600 photos, ça <laughs> Vite Pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr Allez, bon jeudi, on est le 28 juillet aujourd'hui. Il est 8h41, l'horoscope, c'est parti. C'est maintenant et Mike Posner juste après. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Votre puissance sexuelle, sur une échelle de 0 à 5. Alors, qui est pas bien Aujourd'hui, c'est les vierges et taureaux, 0 sur 5. La journée va être longue et ennuyeuse. N'attendez rien si vous êtes célibataire. 1 pour les lions et les versos. Les astres de l'amour ne sont pas avec vous là aujourd'hui. Couple, attention, risque d'engueulade. 2 sur 5 pour les balances et les capricornes. Pas grand chose à côté cœur. En revanche, en revanche, vous serez chanceux. Un conseil, jouez. 3 pour euh, les euh, scorpions, les poissons. Vous vous sentirez beau, belle, kiffez bien la journée. 4 pour les sagittaires et les béliers. Entente parfaite si vous êtes en couple, célibataire, l'amour est partout autour de vous. Et puis euh, bah, les meilleurs, les best aujourd'hui. Pour ce jeudi 28 juillet, 5 sur 5 de euh, puissance euh, amoureuse. pour les Gémeaux et les cancers, tout le monde vous jalousera. Votre sex appeal est de top aujourd'hui. Dans un instant, à faire tourner la roulette avec la compile Planète Rap 2016, avec l'enceinte Monster Backfloat et du son tout de suite avec Mike Posner I took a pill in Ibiza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 Skyrock. hip sur le rap. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les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 J'ai tout perdu depuis que les enfants bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada Le diable s'habille plus en Prada Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada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 été en concert à Marseille, à Paris, ce sera la rentrée. On va l'écouter avec euh, le diable, s'habille plus en Prada et Sopra aussi dans la euh, roulette. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planète Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Float. Sopra et sur la compile Planète Rap 2016 euh, que vous gagnez si vous faites tourner la roulette avec euh, l'enceinte. Amandine est là. Salut Amandine. Salut. Comment ça va Amandine Ça va super et toi Eh bah écoute bien, comme toi en pleine forme, content de ah t'accueillir. Ah, ouais. super avec le soleil à Annecy, c'est génial. Déjà du soleil à 8h50 euh, ah du côté de, Annecy et bon, on va faire tourner la, la roulette Amandine, t'es prête Oui, oui. Allez, quand tu veux tu cries stop pour l'arrêter. prévu aujourd'hui pour, euh, pour cette journée de jeudi Eh ben, je vais aller à la Clusa, je vais grimper en montagne. Tu- J'ai pas compris, tu vas faire quoi Je vais grimper en montagne à la Clusa. Tu vas grimper en montagne, ok Ouais, ouais. Voilà quelque chose d'original. Et eh ben avant de ah, bah grimper euh, sur la montagne, euh, Amandine, la compile Planète Rap 2016, c'est gagné. Et tu peux nous refaire un autre wow, puisque tu as un deuxième cadeau, c'est l'enceinte Monster Backfloat. Oh, ah, euh, l'enceinte flottante que tu peux euh, amener un petit peu partout en vacances, euh, à la plage, à la piscine, sous la douche. Elle vaut 200 euros. On te la file avec la compile, Amandine. Ah, merci, merci, merci, merci. Eh ben, de rien, de rien, de rien, de rien. On te fait un gros bisou. Te blesse pas sur la montagne. Fais attention à toi. Gros bisous, est-ce que tu peux juste faire une dédicace Mais bien sûr, on t'écoute. Je fais une dédicace à Fanny qui m'écoute, avec qui je vais grimper dans 20 minutes. <laughs> Eh bon, ok, c'est passé. Bah gros bisous à toi Amandine. Bisous, bisous, bisous. Ciao, la roulette de retour euh, tout à l'heure sur Skyrock avec euh, Maxime notamment qui arrive pour vous accompagner euh, comme chaque matin durant tout cet été entre 9h et midi. Il est 8h51 et puis du son aussi à venir. Je bah, j'ai pas choisi, tiens, dites-moi sur sur l'appli skyrock.fm. Faites votre choix, ce sera la surprise après la pub. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet, Rap. 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Signé Skyrock. Avec le nouveau Duel Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. Ça, le nouveau SCH. Premier sur SCH. Fips Harmony designer. Skyrock Radio. Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compil Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 2016, la compil officielle pour un été. promis sur le rap. Pa, pa, pa, roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Casino. Bonjour Fabien, euh, j'ai la famille chez moi et j'ai pas assez de bière. Mais justement, je n'ai acheté chez Casino. Pour l'achat d'un pack de Cronenbourg, le deuxième est à moins 50%. Ah, merci. Je vous les apporte, comme ça vous me présenterez votre famille. Euh, bon, d'accord. Jusqu'au 7 août, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un pack de 26 bières blondes Cronenbourg 25 centilitres, le deuxième est à moins 50%, soit 4,90€ au lieu de 9,80€. Avec Casino, prenez goût aux économies. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépasse du lit, ton canard des îles. Ça tombe bien. En ce moment, chez Ikea, le cadre de Limalme 90 cm par 200 est à 99 euros au lieu de 129. Sur présentation de la carte gratuite Ikea Family, détail sur Ikea.fr. Ikea. Olivier a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors il croit qu'il peut tout remporter, même ce Grand Prix de moto. Oui, mais Olivier, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. il y a moins 40% sur la literie chez But. C'est cool. C'est cool. Chez But, ils ont les plus grandes marques, ils prennent le temps pour te conseiller, ils se mettent en cadre pour que tu dormes bien et pour toi, c'est juste cool. Tu peux éteindre, je voudrais dormir. En ce moment chez But, numéro 1 du conseiller en literie, jusqu'à moins 40% sur une sélection de grandes marques. But, c'est nous. Étude Action Plus 2016, voire conditions en magasin. habite, colore la vie. Oh, c'est l'été. On se prend pas la tête, on vit en t-shirt. Et on fait son shopping chez Kiabi. En ce moment, le t-shirt très sympa, homme ou femme, avec des imprimés très mode est à seulement 5 euros. Ah, c'est l'été. Et même votre porte-monnaie, il se prend pas la tête. Du 27 juillet au 14 août, conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Chez Conforama, la dernière des marques, c'est maintenant ou jamais. Et c'est jusqu'à moins 80%. Comme le matelas mousse Sun, 140 par 190 à 169,50€ au lieu de 333 euros, soit moins 50%. Et c'est bientôt fini. <laughs> bah alors, on se réveille Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, date et magasins participants sur conforama.fr. Le Morning R&B. 6h-9h sur Skyrock.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 dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser c'est chaud L'ambiance est validée, c'est chaud le terrain balisé, laisse-les parler.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 chacun sa raison. Tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es pas l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée. Pourquoi verbaliser L'ambiance est validée. Le terrain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

One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. C'est un des sons de l'été et c'est euh, d'ailleurs un des albums de l'été hein, même euh, l'album euh, de Drake. C'était One Dance sur Skyrock. Passez une bonne matinée tout le monde. On est jeudi, jeudi 28 juillet là aujourd'hui. Il est en face de moi, c'est Maxime. Ouais. Ouais. Salut Mehdi. Salut Maxime. Eh salut. <laughs> de faire un petit un petit ouais de, de, DJ quoi. Ouais mais c'est animateur radio qu'on fait donc. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est sympa aussi. Ah je te taquine, je te taquine. Eh oui. Bon comment ça Maxime Eh ben écoute en pleine forme, plein de sons à passer ce matin et des cadeaux à offrir. Bon bah super. Moi je reviens avec vous aux alentours de midi pour les dédicaces. un hein, midi 16 comme chaque jour. Et là, le 9h midi, Maxime est prêt, go Et eh ouais, à tout à l'heure midi À tout à Ciao ciao, 9 h 1 sur Skyrock, c'est rap R&B non-stop toute la matinée avec votre enceinte euh, flottante insubmersible à gagner, c'est la Monster Backflow valeur 200 euros. Et on vous rajoute aussi la compil Planet Rap 2016 avec les 40 meilleurs titres de Skyrock ces jours-ci. Et là, euh, ce sera à gagner euh, avant midi promis. Et le son de Skyrock, c'est maintenant avec Can't Stop the Feeling, c'est Justin Timberlake. Alonso des Psychiatres de la vous êtes nombreux et nombreuses à le demander, c'est Binta. Et retour en arrière, gros classique, c'est Baby Bash avec Suga Suga sur Skyrock.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 my body, when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. It's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? You know it's when we ride, we're hanging raw high. Doing what we do, watching screens, getting it so fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone, you be there when the money comes. Off top, I can't lie. I love to get blow. you my little sugar, I'm your little chulo. And every time we kick it, it's all to the groovy. Treat you like my sticky icky or my sweet ooey gooey. I lifted, shifted higher than the ceiling, and ooey is the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Now, I ain't worried about a thing, cause I just hit me a lick. I got a fat sack and a super fly chicken. Uh uh. And I ain't nothing you could say to a player, cause do wop, she fly like the planes in the air. That's right, she full grown, setting the wrong tone. I'm digging the energy and I'm loving the ozone. So fly like a some natural foods, blowing out by the pool. She like my sexy cool mama with blades on the bravada, rocking Doja Cabana, hydro in and Aquana. Lifted, shifted higher than the ceiling, and ooh, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Raw high. Doing what we do, watching screens, getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone, you be there when the money come. You know it's leather when we ride, wood are and raw high doing what we do, watching screens, getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was there when the money gone, you be there when the money comes. For real, though. Got me lifted, shifted, higher than the ceiling. And me it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so good. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? So high like I'm a star. So high like I'm a star. So high like I'm a star. So high like I'm a star I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you. you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. <laughs> nah, nah, nah, maybe later on I'll text you. And maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all again Skyrock Urban Music non-stop avec euh, le son d'Ali Shakiz. Ali Shakiz, c'était Incommon. On prépare le tout nouveau Drake, Drake et Rihanna pour Too Good, Jul en version Skyrock, c'est Emotions, mais juste avant du gros son rap US. Il s'agit de Designer et Panda. Passez une bonne matinée, c'est jeudi aujourd'hui sur Skyrock, rap R&B non-stop. Designer, Jul, Drake et Rihanna. Du bon monde à écouter. Skyrock, Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet 2016. Planète 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Signé Skyrock. Avec le nouveau Joule, Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Sur Tips Harmony. Designer. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planet Rap. Planet Rap. Rap. Rap 2016. La compile officielle pour un été. Promet sur le rap. Pa, pa, pa, roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Leader Price. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud J'aurais envie d'un bon melon bien frais. Pas de panique, Super Leader est là avec ses choix malins. Partons chez Leader Price acheter un melon origine France à 1,17€ seulement. Accrochez-vous à ma cape. Merci Super Leader. Jusqu'au 31 juillet dans votre magasin Leader Price, le melon charentais jaune catégorie 1 calibre 800 à 950 grammes origine France est à 1,17€ seulement. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Liste des magasins participants sur leaderprice.fr. T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin Je suis au top Regarde Flash, nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air Et j'ai tout commandé sur oscaro.com On va déchirer sur la côte, Martin Comme Flash McQueen et Martin, prenez la route des vacances avec Oscaro. Et en ce moment, pour toute commande sur oscaro.com, gagnez un an de télépéage valable sur toutes les autoroutes de France, voire conditions sur le site. Oh, les vacances commencent bien Oscaro.com, reprenez votre voiture en main les rois de la perche égocentrée, les champions des poses faussement naturelles, les maîtres du sourire négligé, vous, les génies du selfie, mais continuez comme ça. Sérieusement, ça peut vous sauver la vie. Se prendre en photo est l'une des meilleures façons de repérer l'apparition d'un mélanome. En collaboration avec l'Institut Gustave Roussy et le collectif Ensemble contre le mélanome, l'application iSkin vous aide à surveiller l'évolution de vos grains de beauté pour faciliter votre suivi dermatologique. iSkin n'établit pas de diagnostic et ne remplace pas la vie d'un dermatologue. Disponible gratuitement sur Apple Store et Play Store bonjour Fabien, euh, j'ai la famille chez moi et j'ai pas assez de bière. Mais justement, je n'ai acheté chez Casino. Pour l'achat d'un pack de Cronenbourg, le deuxième est à moins 50%. Ah, merci. Je vous les apporte, comme ça vous me présenterez votre famille. Euh, bon, d'accord. Jusqu'au 7 août, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un pack de 26 bières blondes Cronenbourg 25 centilitres, le deuxième est à moins 50%, soit 4,90€ au lieu de 9,80€. Avec Casino, prenez goût aux économies. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. n'est pas chez vous, mais chez nous, on a deux problèmes capitaux. La chute de cheveux de mon mari et celle des mobiles de mes enfants. Alors pour mon mari, on a abandonné l'idée de trouver une solution. Mais pour les jeunes, vu le prix que ça nous coûte, hors de question de laisser tomber. Jusqu'au 1er août chez SFR, bénéficiez de jusqu'à 50 euros remboursés sur une sélection de smartphones sans engagement et décimloqués, comme le Sony Xperia E5. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition dans les magasins SFR participants. Remboursement sur demande dans la limite du prix d'achat mystère, Mister Auto. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, il l'avait en stock, il me l'a envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça, c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, mystère auto. C'est aussi pour les pros. R&B non-stop. Non-stop. Non-stop. Skyrock. Skyrock. Skyrock. I got broads in Atlanta. Cruise with the lean, the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, you bandit killers understand. me. I got broads in the land, twisted to be in the fan. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, why is it look like a plan? Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, why is it plan? Package full, Danny, selling boat, candy. Man, I the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your band. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, chasing the leanest, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let designer, over to lettuce shoot. They be acting rats, I know we clapping you. I be pulling my stuff in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black is six, found Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, discount for digits. Say you make you a lot of money. Those killers pull up in the end, baby. CTD pull up in the killer, baby. Pull up, feel feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cars yeah, I shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you it. Chop the dawn, doing business, and the rape, doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the hammers. Legacies, family, way and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Big nigga pull up your bandit dollars understand me. I got broads in the land. Twisted the lean in the fan. Credit cards and the scams. Hitting the licks in the van. Legacies, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, fan. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. panda, C'est Jojo sur Skyrock, rappé R&B non-stop. C'est Jojo sur Skyrock, rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. pote qu'on incarcère Pour extrait Jimmy du mien Je vous attends devant la mer Trop souvent je me questionne Est-ce que ma musique est bonne Où sont passés les hommes Les vrais faut que je les raisonne pourquoi Je fais ce que je peux pour mes potos Et eux font ce qu'ils peuvent pour moi À tout moment je peux sauter Je prends la vie comme un tournoi Tu veux t'évader partir de là Alors imagine-moi pense même plus à verser des larmes Je fais que ta fait comme un chinois nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse, même par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 C'est Skyrock, premier sur Drake, premier sur les nouveautés avec euh, un nouvel extrait de son album View. C'était Too Good avec euh, Rihanna, Drake un instant sur Skyrock. Et attention, c'est bientôt le week-end, on est jeudi aujourd'hui et dimanche, loupez pas Skyrock Classics, l'émission de référence premier sur les classiques. Depuis qu'on est premier sur le rap, vous allez retrouver tous les sons qui ont fait l'histoire et le succès de Skyrock. Comme par exemple euh, Icon qu'on va écouter maintenant, Lonely et pour toujours plus de classiques, soyez là entre 18 et 20 dimanche sur Skyrock Icon maintenant. Lonely et Jules le nouveau, c'est mon bijou juste après. Lonely, I'm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 c'est ta le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous j'hallucine. Tous les jours mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. mon je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh. oh. Bésame para work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my ta, ta, ta, ta, Drive me a dessert. No time to have you lurking. You make a back, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, all my passions. You took my heart, all my decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. That's all me, but that work, work, work, work, work. something, please. get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got is trying to end me off. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me up work, work, work, work, work. It's see me des insomnies à répétition. Pardonne-moi pour les files d'attente, les clashs à l'inspection. Pardonne-moi pour les gardes à vue, les perquisitions. Pardonne-moi d'être parti si tôt, d'être devenu musicien. Toutes les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages. Toutes les fois où je devais venir te voir entre deux, trois dates. Toutes les fois où j'ai dû te mentir pour éviter que tu me frappes. Toutes ces fois, je n'ai jamais douté de ta bonne foi. Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. L'en privé, c'est la tuer, donc n'abrège pas son compte à rebours. Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuelle. Elle a du mal à s'évader car tes grands frères prie du ferme. Est-ce mes rides qui m'empêchent de lui sourire Je veux pas rester en vie jusqu'à la voir mourir. Tes larmes piquaient mes plaies, j'aimerais te contenter. À jamais, je maudis ce jour où on Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas. qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime. À la place des cris du daron qui menace de te jeter. Je suis sûr qu'elle craque au bout d'une semaine passée sans toi. Et que ton absence lui ferait plus mal qu'une chute du haut de son toit. Je suis sûr qu'elle aimerait que tu la prennes dans tes bras. Exactement comme elle le faisait durant tes douze premiers mois. Je suis sûr que l'amour t'a rendu mieux Au lieu de le porter à ta mère, tu le portes à une idiote. Des aérophones avec ta meuf afin de mieux vous rapprocher. Et quand ta mère t'appelle tu veux vite raccrocher Devant tes potes tu lui tiens tête Tu veux lui donner des leçons Mais t'oublies que cette tête elle l'a tenue Quand elle te donnait le sein sur parole. On peut remplacer des poumons, mais sûrement pas une daronne. T'as habité en elle, t'as habité sous son toit. C'est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi. Au commissariat pour elle, t'étais jamais coupable. Mais pour moi, tu l'es car t'es bronzé alors qu'elle est toute pâle. À part elle, personne supporte ton égoïsme permanent. T'es pas le nombril du monde, mais t'es celui ta maman. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la You know parti. Je n'ai jamais changé, si ce n'est ma voix et ma taille. Oh, maman, c'est moi. Je tue valide ma fiancée. Réconforte-moi comme quand je tombais. Maman, où t'es passé Oh, regarde-moi simplement tirer dans mes bras, dans mes bras, tirer très fort, te dire je t'aime une dernière fois, repose en paix, repose On nous t'a donné corps et âme si j'ai plus d'encre